Mues cae GALAI Musi cae GALAIS polemos en. Aeide hoi mues he to omenoi, e peide sun elthon eis tauton, hupelabon hoti dianarchian tuto pascusin. Hothen epilexameno intinas he auton strategus e heiro tonesan. Hoide bulomenoi epise moteroi ton allon fanenai kerata kataske he autois synepsan en stases de tes mages synebe pantas tus muas he te hoimen un alloi pantes epitas opas katafeugontes rai dios eis edunon hoide strategoi mei dunameno eisethein diata kerata auton sullambanomenoi catestionto. Huto pollois he kenodoxia, kakon aitia ginetai.